Եթերում օրացույցն է։ Այսօր դեկտեմբերի 6-ն է, տարվա 340-րդ օրը։ Այսօրը պատմության մեջ 1958 թվականի այսօրը Հայաստանի Գերագույն խորհրդի հրամանագրով Միկոյանի շրջանը եւ համանուն Ավանը վերանվանվեցին Եղեգնաձոր։ 1492 թվականի այսօրը Քրիստոֆոր Կոլումբոսը հայտնագործեց Հայիթի կղզին։ 1534 թվականի հենց այսօրը հիմնադրվեց Էկվադորի մայրաքաղաք Կիտոն։ Կիտոն գտնվում է Պիչինե հրաբխի հարավային լանջին 2818 մետր բարձրության վրա։ Այն աշխարհի ամենաբարձր մայրաքաղաքներից մեկն է, երկրորդը Լապասից հետո, ինչպես նաև հասարակածին ամենամոտ գտնվողներից մեկն է։ 2008 թվականից Կիտոյում է գտնվում Հարավային Ամերիկայի ազգերի միության գլխավոր գրասենյակը։ Քաղաքի պատմական կենտրոնը ամենաանդարձակներից եւ ամենից լավ պահպանվածներից մեկն է հարավային եւ հյուսիսային Ամերիկաներում։ Եվ Կիտոն, Լեհական Կրակով քաղաքի հետ մեկտեղ 1978 թվականին ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի կողմից համաշխարհային ժառանգության ցանկում գրանցված առաջին քաղաքներից մեկն եղել։ Կիտոյի կենտրոնական հրապարակը գտնվում է հասարակածից մոտավորապես 25 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Ինքը քաղաքը տարիների ընթացքում ձգվելով գրեթե հասել է զրոյական հորիզոնականին։ Քաղաքում ստեղծվել են հասարակացին նվիրված հուշարձան ու թանգարան։ Այն հիմնադրել է իսպանացի կոնկիստադոր Սեբաստիան Բելալկասարը հնդկացիների 5 քաղաքի տեղում եւ քվիտ ու հնդկացիական ցեղի անունով կոչել Կիտո։ «1865-ի այսօրը Միացյալ Նահանգների սահմանադրությամբ երկրում արգելվեց ստրկությունը։ 1917 թվականին Կանադայի Նոր Շոտլանդիա նահանգի Հալիֆաքս քաղաքում պայթեց ռազմամթերքով տեղափոխող նավը, ինչի հետևանքով մահացավ մոտ 2000 մարդ։ 1922-ի այսօրը Իռլանդիան անկախացավ Միացյալ Թագավորությունից։ 2015 թվականի այսօրը Հայաստանում տեղի ունեցավ սահմանադրական փոփոխությունների հանրակվեն։ Այսօրը ծնվել են 1778 թվականին ֆրանսիացի ֆիզիկոս եւ քիմիկոս Ջոզեֆ Լուի Գեյ Լյուսակը։ Ջոզեֆ Լուի Գեյ Լյուսակը հիմնականում զբաղվել է գազերի ուսումնասիրությամբ։ Հայտնի է Գեյ Լյուսակի ջրային լուծույթներում ալկոհոլի պարունակության չափման մեթոդը։ 1802 թվականին Ջոն Դալթոնից անկախ հայտնագործել է գազերի ջերմային ընդարձակման օրենքը։ 1804 թվականին Բիոյի հետ միասին ուսումնասիրել է մթնոլորտի վերին շերտերը եւ ողրել, որ 7000 մետր բարձրության վրա երկրի մագնիսականության ինտենսիվության փոփոխությունը զգալի չէ եւ այդ բարձրության վրա օդն ունի նույն կազմությունը, ինչ որ երկրի մակերևույթին։ 1808 թվականին հայտնաբերել է գազերի ծավալային հարաբերությունների օրենքը։ Նույն թվականին Թենարի հետ մշակել է նատրիումի եւ կալիումի ստացման եղանակ, անջատել նաեւ ազատ բոր, 1813-ից 14 թվականներին։ Դևիի հետ միաժամանակ ցույց է տվել, որ յոդը քլորին շատ նման քիմիական տարր է եւ ստացել է յոդի միացությունները, մասնավորապես յոդաջրացինը։ 1811 թվականին ստացել է մաքուր կապտաթթու, իսկ 1815 թվականին ցիանը։ Այսօրը ծնվել են 1942 թվականին ավստրիացի գրող, դրամատուրգ եւ թարգմանիչ, նովելամրցանակի դափնեկիր Պետեր Հանդքեն։ 1958 թվականին բրիտանացի մուլտիպլիկատոր Նիկ Պարկը։ Այսօր դեկտեմբերի 6-ն է։ Տարվա ավարտին մնաց 25 օր։